بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين Neka je neizmjerna hvala uzvišenom Allahu na nebrojenim blagodatima koje nam je podario, a posebno smo mu zahvalni na blagodati dini Islama i na blagodati ove prilike da skupa iz sedmice u sedmicu imamo priliku da u džamiji na Kalibunaru skupa promišljamo o ljepoti naše lijepe vjere. Neka je Allahov blagoslov i mir na Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe, uzorne šehide i na sve one koji ih u dobru slijede do sudnjega dana. Draga braći i cijenjene sestre, Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Večeras je prilika da skupa promišljajući pouke i poruke sure El Asr razmišljamo o onome za što je poslanik alaihi salatu selam rekao ni'metani magbunun fihima kethiru minan nas prema dvijema blagodatima nemarna je većina ljudi ili mnogi ljudi su nemarni, a to je as-sihatu wal farag. Zdravlje i slobodno vrijeme. Sura El Asr upravo govori o vremenu i s obzirom da je to jedna od najkraćih kuranskih sura. Želja mi je bila da evo s obzirom da je došao red da i ja uzmem učešće u ovoj našoj redovnoj tribini, da upravo večeras govorimo o poukama i porukama sure El Asr, kako bi osvježavajući značenja ove sure i mi se potrudili da što bolje iskoristimo ograničeno vrijeme koje nam je uzvišeni Allah podario na ovom svijetu. Dakle, muđiza, nadnaravno dijelo uzvišnog stvoritelja i njegovog govora jeste da je Kur'an i Kerim neiscrpan i da ljudi iz njega nikada ne mogu izvući sve pouke i poruke koje se u njemu kriju, a one su od izuzetne važnosti kako za ljude u cjelini, tako i za svakog od nas pojedinačno. Zato su islamski alimi, posebno mufesiri, koji su komentarisali dakle Kur'an, napisali ogroman broj kompletnih ili dijelimičnih tumačenja kuranskog teksta. Ono što je nama važno da ove sure, pogotovo koje svakodnevno učimo na namazu, da ih prije svega naučimo u prevodu na naš jezik i koliko možemo da zaronimo i da saznamo što više o značenju i E, porukama koje te kuranske sure nose, tako da ćemo i mi večeras, inša Allahu ta'ala, nastojati da i sure al uzmemo ono što je za nas najvažnije. Bejheki u dijelu Šu'abul Iman navodi predaju da kada bi se dvojica ashaba susreli i kada bi se rastajali, obavezno su jedan drugom učili ovu suru. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق bis بالصبر Samo tri ajeta ova sura ima. Tako mi vremena čovjek je zaista na gubitku, osim onih koji vjeruju, čine dobra djela, jedni drugima preporučuju istinu i jedni drugima preporučuju strpljenje. Imam Šafija je za ovu suru rekao da je Allah samo ovu suru objavio ljudima, bila bi im dovoljna. Ova predaja se nalazi u dijelu Safvetu Tefasir. Kako i na koji način nam ova sura može pomoći da pogotovo svakodnevno u praktičnom životu znamo cijeniti svaki trenutak koji provodimo. Vrijeme je, draga braćo i cijenjene sestre, velika blagodat kojom je Allah počastio nas i kad uzvišeni Allah se kune nečim u Kur'anu, a ovdje se kune vel asr, tako mi vremena. Naše zakletve su kada želimo potvrditi istinitost svoga govora. Kad se kunemo, želimo onome kome se obraćamo potvrditi da je ono što mi kažemo doista istina. Allah uzvišeni u plemenitoj knjizi nema potrebu da se kune nečim da bi dokazivao istinitost svoga govora, već da bi ukazao na značaj, vrijednost i bitnost onoga čime se kune. Poslanik Alehi salatu wasalam je za nas kazao men halefe fel jahlif billahi eul jasmut ko se od vas kune, neka se kune Allahom ili neka šuti. Men halefe bi gajri Allahi faqad kefara au ašrek, u drugoj predaji rekao ko se zaklinje nečim mimo Allahom, počinio je kufr ili širk. Često u našem narodu se čuje da se neko zaklinje ili kune majke mi. Majke su u našim srcima na posebnom mjestu. Majka, poslanik sa selem, kada je upitan ko je najvažniji, najvredniji mojeg poštovanja i lijepog obhođenja, on je rekao tvoja majka, pa ko onda tvoja majka, pa ko onda tvoja majka, pa ko onda tvoj otac. Međutim, kad se kunemo nečim, onda to veličamo. A jedini koji zaslužuje da bude veličan jeste uzvišeni Allah. I zato je važno da ovu poruku prenosimo i svojoj porodici, i svojoj rodbini, i prijateljima, koga god da čujemo da se zaklinje majkom, da to što radi nije primjereno, niti je dozvoljeno muslimanu. Jer vidite kako je opasan grije ko se zaklinje nečim mimo Allahom počinio je kufr ili širk. Možemo se zaklinjati tako mi gospodara Kjabe, tako mi milostivog. Dakle, Allahovim lijepim imenima i svojstvima, ali ljudima, vi se sjećate u bivšem režimu, kada bi se zakleli predsjednikom tadašnje države, to je značilo da se istina govori i da tim da se zakuneš, da laže što je bilo neprimjereno. Pogledajte, neuzu bila da su ga bili izdigli na nivo božanstva. I zato je za nas važno da u prvom ajetu koje vidite samo zakletva, zapamtimo da se uzvišeni Allah kune i svojim stvorenjima da bi ukazao na njihovu važnost i značaj, jer se Allah kune i da javša i noći, duha i jutrom, وَالْفَجْرِ i zorom. Allah se kune i smokvom i maslinom i gorom sinajskom i časnim eh, i sigurnim gradom Mekom. Dakle, da ukaže na važnost i vrijednost određenih svojih stvorenja i ovdje kad se kune vremenom, nama je naravno odmah tu znak da je vrijeme za nas ogromna blagodat. Jer onog trenutka kada se rodimo, kada bih postavio ja pitanje, to je malo sad pitanje za razmišljanje, ko od nas večeras u ovoj džami ima najviše godina? Vjerojatno bismo tražili nekoga koje je po izgledu najstariji. Međutim, najviše godina bih ja rekao da ima onaj koji je najmlađi. Najviše godina da živi na, na Dunjavu. Beba kada se tek rodi, ona bi trebala da ima najviše godina. Jer onog momenta kada dođemo na Dunjaluk, počinje odbrojavanje naših udisaja i izdisaja. I imamo tačno određen broj koji ćemo udahnuti i izdahnuti na Dunjaluku i tačno određen broj koraka koji ćemo učiniti i tačno je do u stotinku određeno koliko ćemo proboraviti na ovom svijetu. I pogledajte, od momenta rođenja sve se više bližimo i idemo prema momentu kada ćemo seliti sa ovog svijeta. I zato je za nas važno i bitno da cijenimo vrijeme, jer kada prođe jedan dan, kaže Hasan el Basri, o čovječe, inneke ejamun, ti si samo određeni broj dana. I da meda jeumun, fe kad meda ba'duk, kada prođe jedan dan, prošao je dio tebe. A druga izreka, el vaktu ke sejf ilem takta'hu, katak, vrijeme je poput sablje, ako ga ne iskoristiš ako ti njega ne sasjećeš, ono će tebe sasjeći. Ako ga ne iskoristiš ono što je dobro, onda će ti neminovno proći i nećeš ga više nikada moći nadomjestiti. I ova večerašnja noć više se nikada neće ponoviti do sudnjega dana. I kada na ovaj način doživljavamo svaki dan, kada se ujutru probudimo i zahvalimo Allahu što nas je oživio, nakon što nas je umrtvio, a njemu ćemo se svi povratiti, kada svako jutro doživimo kao novi dar od Allaha, jer ne znamo da li ćemo tu noć dočekati živi, kao što je ona curica Merijem otišla u Mekteb i ni ona, ni njeni roditelji, ni njen dajđa koji je bio njen molim Efendija u Mektebu, nisu znali da je to njen posljednji dan na Dunjalu. I pogledajte kako se u sekundi jednoj potpuno promijeni sve. Sad si na Dunjaluku, a već za sekundu dvije već u Berzahu. I to je nešto što nas opominje. Niko od nas ne zna koliko mu je dato vremena, zato je, pogledajte, vrijeme tako bitno planirati, razmišljati i sad ćemo vidjeti, naravno, da e, i kako i na, koji način ćemo e, razumjeti poruku ove kuranske sure. Cijeli naš život je u stvari vrijeme koje trebamo paziti kako i u čemu ga provesti. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao iskoristi pet stvari prije drugih pet. hamsen qabla Na prvom mjestu mladost prije starosti, zdravlje prije bolesti, bogatstvo prije siromaštva, slobodno vrijeme prije zauzetosti i život prije smrti. Ovu predaju bilježi Hakim, Nesai i Bejheki. Puno je naših porodica koji kažu za omladinu, za djecu, hajde Boga ti pusti ih, nek malo pogledajte izraza, nek malo prožive. Imat će kad, kao a vi znate koliko je bilo onih koji su imali nijet da se poprave kad ostare ili kad odu u penziju, takvih je baš bunar i Derventa i Ilovača puna, puni su, koji su mislili da će dočekati ili nikad nisu dočekali tu šansu i priliku. Nažalost, dakle ima puno ili veliki broj onih koji ne znaju cijeniti svoje vrijeme i puno je onih koji okasne sa pokajanjem, a nama je važno i kako da znamo da je jedan dan ako otpočnemo ga sa sabah namazom, pa podne, pa ikindija, akšam jacija, a između popunimo sa onim što je hajr, da je to jedino iskorišten i kako treba proveden dan. Ono što je interesantno, svi ljudi na Dunjaluku da ih pitate da li više vole da budu sretni ili nesretni, svi bi kazali da žele biti sretni. Svi žele da budu sretni i zadovoljni, međutim, pitanje je da li svi rade da dođu do željenog cilja. Neki kažu da je najvažnije u životu na Dunjaluku imati para. A jedan naš pjesnik je rekao nije sreća para puna vreća, nego kažu dvije vreće pune para. Jer poslanik sa kaže kada bi čovjek imao dolinu zlata, poželio bi još jednu. Da mu je dvije, on bi još jednu. I ljudska usta ne može začepiti ništa osim ille turab, osim zemlje. Kad preselimo, kad duša izađe iz tijela, onda nam više ništa ne treba. Ima onih koji misle da je sreća da zadovolje svoje strasti, prohtjeve, da što više hodaju, da se odaju žicima. Međutim, puno je onih koji su žudili za slavom. Vidite vi malenu djecu, tek počnu trenirati futbal, oni već sebe zamišljaju da su svjetske zvijezde i da će oni igrati u velikim klubovima i zarađivati milione. Nažalost, u Bosni i Hercegovini sad imamo i nekakve programe na televiziji da prave od djece i od omladine zvijezde nekakve pjevače. I nažalost većina tih na kraju dunjaluškog života skončaju vrlo neslavno. I glumci, i pjevači, i futbaleri, i dobar dio njih. Kogod se ne vrati Allahu, kogod ne živi vjeru, obično vi vidite dosta slučajeva ima da skončaju samoubistvo Dakle, pogledajte i ovako ograničeno vrijeme na Dunjaluku, e, za njih na kraju to skonča vrlo neslavno. Ono što je za nas bitno da shvatimo jeste da je put ostvarenja prave sreće i trajnog zadovoljstva zacrtan upravo u ovoj kratkoj kuranskoj suri, jer istinski sretni mogu biti samo oni koji vjeruju u Allaha, koji rade dobra djela, koji nakon toga preporučuju istinu i strpljivost. Jer uzvišeni Allah u ovoj plemenitoj knjizi, u ovoj kratkoj kuranskoj suri, u svojoj plemenitoj knjizi, koja, dakle ova sura ima samo tri ajeta, e, govori nam da su svi ljudi na gubitku. Ille ledine amenu. Osim onih koji vjeruju. Pogledajte, dakle, nevjernik je gubitnik, ali sa vjerom čovjek rešava sa Allahovom pomoći svoje životne probleme. E, ono što je za nevjernike, za nemuslimane, Allah obećao da oni koji budu činili dobra djela, koji se budu lijepo ponašali, koji budu moralno živjeli i koji budu organizovali svoj život na Dunjaluku, jer mi znamo da ima puno onih koji se potrude da doista budu humani, njima će Allah to nadomjestiti na ovom svijetu kroz zdravlje i bereketu i metku. Ali oni na budućem svijetu neće imati od toga ništa. Za razliku od njih, za vjernike je sreća kojoj on teži u Allahovom zadovoljstvu. I pogledajte, četiri su stepenice u ovoj suri pobrojane da se njima stigne do željenog cilja, a to je do Allahove milosti, oprosta i dženneta. Na prvom mjestu Allah kaže da nisu na gubitku oni koji vjeruju. Stalno čovjek razmišlja zbog čega sam stvoren, kakva mi je zadaća dok živim na Dunjaluku i gdje idem nakon ovog prolaznog svijeta. Puno je detalja koje ne možemo svojim očima vidjeti, niti osjetilima osjetiti na ovom svijetu, ali sve nam ukazuje što vidimo oko sebe fil ardi lil muqinin, U zemlji su dokazi za one koji su razumom obdareni u enfusikum, A i u vama samima أَفَلَا sirun Zar ne vidite? Samo oko kada razmišljamo ko je stvorio oko koje je osjetljivije i preciznije i bolje vidi nego najskuplji, najvredniji fotoaparat koji je čovjek proizveo na Dunjalku. I kako sve pod uglovima možemo gledati i sve drugo što nam je Allah dao kada razmišljamo šta se dešava sa našom hranom kada je pojedemo. Samo čovjek da sebe posmatra kako ga je Allah stvorio u najljepšem obliku, da sve tako skladno funkcioniše kada poštujemo Allahove zakonitosti. Dakle, vjera je ta koja nam daje potpuni smiraj. Da vjerujemo u Allaha, u njegove meleke, u njegove knjige objave, u njegove poslanike, u sudnji dan i da vjerujemo u kader, u Allahovu odredbu, da sve što se događa biva Allahovom voljom i Allahovim određenjem. Ono što nam vjera daje, ne može nadomisliti čovjeku niko drugi. A to je potpuni smiraj, sreću i zadovoljstvo. Naravno da je nakon ispravnog vjerovanja važno da se to vjerovanje potvrdi u praksi. Nerijetko u Bosni i Hercegovini čujemo od onih koji ne dolaze redovnu džamiju, kaže ja sam u duši dobar i čist. Bolji od puno onih, kaže, koji dolaze tamo kod vas u džamiju mi ne možemo ničija prsa otvoriti i da provjerimo da li je neko u duši dobar ili ne. Nas je poslanik Alihi salatu selam podučio da o ljudima sudimo na osnovu onoga što vidimo. Koga vidite da dolazi u džamiju, posvjedočite mu da je musliman. Da li je vjernik, to samo uzvišeni Allah zna ali da je musliman u onom temeljnom, osnovnom smislu da izvršava Allahove propise, da, da se okuplja tamo gdje se muslimani okupljaju. Dakle, mi ne možemo zaviriti ni učija prsa, ali kada vidimo nekoga da dobra djela čini, onda je to potvrda da je on u principu i unutar sebe pozitivan i dobar. Jer pogledajte, na prvom mjestu je rekao e, uzvišeni vel asr, tako mi vremena, innel insane lefi husr, uistinu je čovjek na gubitku, ille ledine amenu, osim onih koji vjeruju. Izgovoriti kelime i šehadet, ašhadu an la ilaha illallah, wa ašhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, znači polazak prema željenom cilju. Nakon toga moramo šehadet potvrditi u amilu salihat i koji rade dobra djela. Na prvom mjestu temelj bunijel islamu ala hamsin, poslanik ali salatu wasalam je rekao da se islam temelji na pet stvari. Svjedočenju da nema bogosima osim Allaha i da je Muhammed s.a.v. njegov robi poslanik, obavljanju namaza. Odmah nakon kelime i šehadeta jeste da se praktično to potvrdi u praksi. I zbog toga je bitno djecu od malih nogu od sedme godine podučavati namazu, da od desete godine već dijete počne klanjati. I da to uđe u njegove pore e, životne, da on od malih nogu stekne tu naviku i onda sa Allahom pomoći da tako proživi i mladost i dočeka svoju i starost, inša Allah. E, potvrda kroz činjenje dobrih dijela, dakle to, je, to su plodovi imana, plodovi onoga što u sebi nosimo. Da namaz obavljamo, nakon toga Ramazan postimo, zekijat dajemo i ukoliko smo u mogućnosti da obavimo jednom u životu hanči. To je tih pet temelja dini islama kroz praktikovanje. Da je vjernik onaj ko čini dobročinstvo svojim roditeljima. Vjernik je onaj ko održava rodbinske veze. Vjernik je onaj ko čini dobročinstvo komšijama. Vjernik je onaj koji govori istinu. Vjernik je onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni drugi muslimani. I to je znak da on ono što u sebi nosi, ono što je shvatio i razumio od vjere, da to praktično u životu i živi. Nakon toga je vrlo bitno da ne budemo sebični, nego وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ da jedni drugima preporučujemo istinu. Koliko je bitno da kada razumijemo jedan kuranski ajet, dobro ili hadis poslanika alaihi salatu wasalam, da to prenosimo na svoju porodicu. Poslanik Ali Selam je rekao Beligu anni walau aje. Prenesite od mene pa makar jedan ajet. Da to bude smisao našeg života. Znači kad mi uzvjerujemo, kad mi ustabilimo u svom životu činjenje dobrih dijela, da nastojimo to prenositi na druge u skladu sa svojim mogućnostima. Da ono što smo dobro naučili, ono što dobro znamo, što smo sigurni, da to prenesemo prije svega na svoju porodicu, najuži krug, na svoje hanume i svoju djecu ili hanume na svoje muževi i na svoju djecu i na svoje, svoju braću i sestre, na onaj uži dio i onda da se to lagano kao hajr širi. I na taj način će s Allahovom pomoći dobro se širiti. Koliko su samo naše majke uložile truda da ljepotu Islama prenesu na svoju djecu. U spavanke pred spavanjem, kada uče kuranske sure, kada uče određene ilahi i kaside, da je to jednostavno vi onda kad, samo kad neko čuje hasbi, rabbi, dželallah, to je nešto što mnogi nisu razumili, ali dok čuje eh, spominjanje Allaha ili la ilaha illallah, odmah nas preplave emocije lijepih osjećaja na djetinstvo ako smo imali takve majke koje su nam uvijek učile la ilaha illallah. Zamislite koliko je to lijepo preporučivati istinu da se omili. Neki roditelji čak prave onaj sistem da kad dijete klanja, a oni mu isposeđade ubace marku dvije, pet, koliko imaju. To ti je, kaže, nagrada što si klanjao. Da to bude da i oni osjete malo na dunjaluku, kao da odmah ode nakon što obave namaz, da im omili u početku, ali to je mač sa dvije oštrice, treba biti pažljiv, da ne očekuju onda djeca uvijek kad klanjaju da će Marka ih čekati ispod. Nego samo na početku dok oni malo steknu naviku, pa na taj način ih pokušavaju motivisati, ali je važno prenositi istinu na što ljepši i primamljiviji način. Kada je poslanik Alehi Salatu Veselam slao prve daje u Jemenu, on je kazao jesira wala asira, olakšavajte, a nemojte otežavati. Bešira wala nefira i obveseljavajte, donosite radosne vijesti, a nemojte rastjerivati svijet. Često mi svojim pristupom znamo otežati, jer nam se čini da je vjera teška. U stvari treba ići dio po dio, kad neko tek ulazi. Kao što malena beba kada tek se rodi, ne možemo je hraniti odmah čvrstom hranom, nego prvo ide mlijeko majčino, pa onda se lagano ubacuju kašice, one sokići, pa onda lagano dok ne ojača, e tako i u vjeru ko uđe. Nije bitno odmah odjednom natovari sve. Polako. Nek ide dio po dio. Jedan mladić je u jednom našem gradu nakon što mu se Allah smilovao i uputio ga na pravi put, želio je da sa svojim ocem radi. I on kaže, babo, bilo bi lijepo da, da počneš i ti da klanjaš. Pa on kaže, sine, meni je to teško, puno. Ja sam, nekad, kaže, u djetinstvu sam nešto bio naučio, ali mi je sad teško, kaže, valja meni klanjati Saba, podne i kindiju. Znao je on da, da ima više namaza. Ne, ne, kaže babo, ti u početku samo klanjaj Saba. Mi ćemo, kaže, sabah ti je najkraći i akšan. Može li tako? A ovaj kaže, dva namaza, nije mi teško. A on ga je tako lijepo, po znacima navoda, e, privukao, da je on, kad je sabah ustabilio, dva rekata sunneta i dva farza, akšam tri rekata farza i dva sunneta, pa on kaže, sam, i kaže, kad ustanem ujutru sabah da klanjam i na akšam, pa šta mi fali da i podne, pa onda kad i podne, onda i kindiju, a kad sam već klanio ova četiri, a da ipak ne, ne propuštam i jaciju. I kaže, čovjek je taj meni lično pričao, tako me kaže lijepo, nenametljivo, sin privukao da sam ja na kraju prihvatio i svih pet vakata, alhamdulillah, klanja. A zamislite da mu je odmah u početku sin rekao, babo ti moraš, pet vakata, tu nema. Nažalost, često tim grubim pristupom bez e, tolerancije, ali mi želimo taj cilj na kraju da usvoji pet vakata namaza. To je naravno da, da je bitno. Sjećamo se kako je i Kur'an postepeno zabranjivao alkohol. Da je e, u početku alkohol odjednom zabranjen. Bilo bi više oni koji bi ostavili islam nego alkohol. Ali je postepeno kad Allah objašnjava da u alkoholu i kocki ima neka korist za ljude, ali je šteta daleko veća od koristi. Pa onda, o vjernici, nemojte se približavati mazu u pijanom stanju dok ne budete znali šta učite. Znači, odmah se smanjuje. Prvo je rečeno da je šteta veća nego korist, da se ne približavaju mazu u pijanom stanju i onda treća zabrana potpuna da je to rič sum min ameli šeitan, šeitanski posao pa ga se klonite. I onda su u prenesenom značenju, kaže, tekli potoci alkohola. Odmah su iznijeli sve što su imali. Nisu rekli pa možda možemo to prodat, pa nešto to iskoristiti. Ne, nego ako je to šeitanski posao, odmah to proli, uništi i bilo je daleko onda više onih koji su odmah to ostavili nego oni koji su se dvomili. Koliko je bitno da u životu, dakle i mi kada prenosimo istinu, jedni drugima preporučujemo istinu, da budemo mudri, da budemo strpljivi, da budemo pažljivi, jer je to nešto što želimo da dovedemo do, do željenog cilja, a to je da se ta osoba istinski posveti dini islamu i da to postane e, suštinski dio njega. Ali pogledajte, prešli smo tri stepenice. Vjerovanje, činjenje dobrih dijela, preporučivanje istine. Međutim, bez ove četvrte, posljednje stepenice, ne može se stići do željenog cilja. A to je وَتَوَاسَوْ sabr I koji jedni drugima preporučuju strpljenje. Kada se spomene ovaj termin strpljenje, Većina nas odmah misli da je to trpi i šuti. Jel tako? Dok kažeš strpi se, to znači trpi i šuti, a u stvari nije tako. Strpljenje znači aktivno učestvovanje, maksimalno zalaganje na polju hajra. I večeras, evo ćemo, ja se nadam, dobro zapamtiti tri vrste strpljenja. Prva vrsta sabura jeste strpljenje u izvršavanju Allahovih naredbi. Jel potrebno strpljenje sad postiti Ramazan kad je najduži ljetni dan? Jel potrebno strpljenje ustat kad je kratka noć, a dug dan, da se ustane na sabah i da se čeka jaci? Jel potrebno strpljenje imat samo kontrolu kad treba dati zekat, kad treba izdvojiti sadekatul fitr, kad treba u ime Allaha dati sadaku i dati materijalnu pomoć, izdvojiti i izvaditi iz svog džepa ono što nam je Allah dao, dar od njega. I je li potrebno strpljenje kad se putuje na hađ? Pa nek se ide avionom ili autobusom ili bilo čim drugim, pogotovo tamo u velikoj gužvi. Jedan kad se vratio s hađa ovoj u šaljivom, pitali ga kako je bilo na hađu, ma kaže vrućina, gužva, ma jednostavno kaže nije za muslimana. <laughs> Ne uzubila, on je to doživio na svoj način, jer nije bio ipak na zadovoljavajućoj razini svijesti. Za hađ je itekako potrebno puno sabura, jer je to i materijalni i tjelesni badet. Da je to nešto što stvarno treba biti i fizički spreman, da podneseš sve ono što treba to putovanje i izvršavanje harskih obreda, a i izdvajanje dobrog dijela materijalnih sredstava, jer oni koji ne znaju i ne smataju vrijednost hađa, kažu, ej, pa ti si za taj novac što si dao za hađ, kaže, mogao promijeniti sav namještaj. I ljudi kako razmišljaju kratkoročno, jer taj namještaj ti treba na dunjaluku, a ovaj sebi priprema za ahire. Dakle, shvatili smo, prva vrsta sabura jeste strpljenje u izvršavanju Allahovih naredbi. Druga vrsta sabura jeste strpljenje u ostavljanju Allahovih zabrana. Čovjek je prije neki dan pronašao novčanik. U vrlo teškom je materijalnom stanju, ali kad je otvorio novčanik, u njemu je našao puno para. Ali je našao i ličnu kartu i otišao na adresu i vratio čovjeku sve pare, a mogao je, dunjaluški gledano, mogao je da uzme te pare i da ga niko ne uhvati u svemu tome. Međutim, Potreban je sabur da znamo da ono što nije naše, ono što nam nije halal, da to ne trebamo ni uzimati. Pogledajte koliko je potrebno sabura, vi znate i kad postane sa selem opisuje da će Allah staviti pod svoj hlad na dan kada drugog hlada ne bude bilo i mladića kojeg je pozvala lijepa žena iz, e, sa, sa visokim statusom, dakle imućna, da počini sa njom zinaluk, a on je odbije iz bogobojaznosti. Subhanallah. Koliki je tu sabur potreban? Samo se sjetimo Jusuf, ali i selam. Jel mu bio potreban sabur? I kaže, on bi nju poželio da nije vidio znak od uzvišenog stvoritelja. Jasan znak i jasan, i Šaret, burhan od gospodara svoga. Dakle, Jusuf selam, je bio čovjek ali mu je Allahovo zadovoljstvo bilo važnije od svega. I pogledajte koliko je potrebno sabura, da kada imamo šansu i priliku da učinimo neki grije, da nas možda neće vidjeti ljudi, ali nas vidi i gospodar ljudi i mi iz bogobojaznosti da se strpimo, da ne uradimo ono što je haram, to je vrlo često i zato potrebno puno, puno sabura. I treća vrsta sabura jeste strpljenje kada nas Allah stavi na iskušenje, da izgubimo nekoga ko nam je drag, da preseli na ahiret, da izgubimo i metak, da se razbolimo, da imamo neke teške trenutke, e to je ona vrsta sabura koju mi često spominjemo. Međutim, taj sabur znači da mi budemo aktivni u dovama, ako je u pitanju iskušenje što se tiče i metka, da što više od Allaha tražimo oprost i da učimo suru El Vakija i da se trudimo da steknemo i metak na halal način. Ako smo bolesni, znači da budemo strpljivi, ali da intenzivno tragamo za lijekom, jer je poslanik sa Selom rekao da je Allah za svaku bolest dao lijek pa se liječite. Dakle, mi smo aktivni maksimalno u granicama onoga što nam je Allah dozvolio, ali strpljivi smo u e, onome što nam je Allah dao kao našu sudbinu ili odredbu koju baš mi lično trebamo proći. Ja se nadam da ćemo uspjeti sa svojima kući razgovarati o ovoj suri i da ćemo ove detalje, da smo ih dobro zapamtili jer nisu teški, a iskreni da budemo, jel da većina ljudi o ovome ne razmišlja. Tako mi vremena Allah se kune, val asr. Innel insana husr, zaista je čovjek na gubitku. Samim rođenjem, on već prvi dan kraći je za jedan dan na dunjalu. I drugi dan i tako redom. Znači svaki dan kad prođe mi smo na gubitku. Osim onih koji vjeruju i dobra djela čine, jedni drugima preporučuju istinu i jedni drugima preporučuju strpljenje. Pogledajte koliko je to sve usko vezano za kompletno naš život na Dunjalku. Koliko je bitno da budemo u džematu, koliko je bitno da svakodnevno budemo na namazu, koliko je bitno da svakodnevno učimo Kur'an, da svakodnevno čitamo hadise poslanika sa selem, da se svakodnevno družimo sa lijepim društvom, da svakodnevno razmišljamo kako i na koji način da pomjerimo svoj nivo i znanja i vjerovanja i činjenja dobrih dijela svaki dan i ja se nadam da će ova večerašnja tribina doprinijeti, ako Bog da, da ono što smo do sada znali, da će Allah dati da još budemo organizovaniji, da još bolje planiramo svoje vrijeme, da već za sutra razmišljamo kako ćemo neko dobro djelo uraditi, jer mi smo djeci podijelili u Mektebu e, svima po jedan papir na kojem se nalazi crtež stablo namaza. Crtež koji oni trebaju bojiti. Ako obave namaz na vrijeme, da oboje list zelenom bojom, što znači da je živ. A ako nisu obavili namaz na vrijeme, da oboje žutom bojom. Znači da je već požutio da će spasti. A ako urade dobro djelu u tom danu, imaju pet lista na toj grani. Da u jednom danu pet vakata namaza klanjaju. I ako su uradili dobro djelo, da oboje jabuku crvenom bojom. Da vidite kako je to simpatično bilo. Mjesec dana su djeca to pratila. I većina njih, hvala Allahu, koji su to redovno pratili, imaju žutih lista. Mi smo rekli, ako zakasne sa namazom, pa ga obave, ali ne u vaktu, da je požutio. A ako nisu nikako klanjali, da ga oboje crnom bojom. Znači da je struho totalno. E kad bismo i mi pratili svakodnevno sebe, da vidimo jesmo li sve namaze u džematu obavljali, Jesmo li u tog toga dana jedno dijelo u ime Allaha učinili? Turci imaju finu levhu, bugjun Allahi čin ne Šta si danas u ime Allaha uradio? Evo da mi sebe večeras upitamo šta smo danas, jesmo li jedno ili više dijela iskreno željeli samo Allahovo zadovoljstvo da smo se danas potrudili da to uradimo. U najodabranijem danu u sedmici. Koliko bi nam to značilo i da zapisujemo svaki dan? E danas sam u ime Allaha uradio to i to. Ne trebaš ti to nikome pokazivati, nego svako od nas sebi da ima podsjetnik i da ga to svakodnevno motiviše da sutra budemo bolji nego što smo danas i da se tako trudimo sve do kraja života. Da idemo kako smo stariji, kako smo bliže momentu kad ćemo seliti sa ovog svijeta, što smo bliže kaburu, da se i mi potrudimo, inša Allah, da budemo bolji. I na kraju, ima jedan interesantan dio. Ovo kad sam pronašao i meni je bilo interesantno, ja se nadam da ćete vi zapamtiti i, i da će ovo, ako Bog da sve nas motivisati da razmišljamo. Ako želimo saznati vrijednost jedne godine, upitajmo studenta ili učenika koji je pao na godinu. Šta mu znači? Pa ste išao čitavu godinu i onda kaže ponavlja razred. Subhanallah. On je godinu svog života bacio. A koliko nam nekada znači, kažemo, samo da mi je još jedan dan, a ne jedna sedmica, a ne jedan mjesec, a ne jedna godina. Subhanallah, godina je duga. Kako ima nemarnih učenika ili nemarnih studenata? Ako želimo razumiti vrijednost jednog mjeseca, Upitajte trudnicu koja se porodila u osmom mjesecu trudnoće. Koliko je značilo, samo da imao još jedan mjesec. Znate ono koliko se bore da trudnica uđe makar u deveti mjesec. Jer je porod u osmom mjesecu vrlo rizičan. Ako želimo saznati i razumjeti vrijednost jedne nedjelje upitajmo one kolumniste koji, koji pišu kolumne sedmične. Kaže, sedmica ovako prođe. Ili upitajte Efendiju koji treba spremiti hutku. Pa kaže, ko da je juče bio petak. Kako začas sedmica prođe. I mi baš ono, pa kaže, kao da je juče bio petak, tako nam nekako brzo vrijeme prolazi. Da bismo razumjeli vrijednost jednog dana, upitajte onoga koji je rođen 29. februara. Koliko treba da prođe? Koliko treba da prođe pa da, da mu dođe 29. februar? Dakle, nije, nije svake nije svake godine, znači nema svake godine februar 29 dana. Da bismo razumjeli vrijednost jednog sahata, Upitajte one koji su zaljubljeni i trebaju se sastati za sahat vremena. Kad trebate sa voljenom osobom, iščekujete je, otputovao na hađ, pa se vraća za sahat vremena. I Hanuma ga iščekuje. Da vidite koliko je dugo tih sahat vremena. Subhanallah. Čini se, a nekad je to, kaže, kako nam prođe dan čitav da bi razumjeli vrijednost jedne minute, upitajte onoga koji je propustio voz. Tamam došao, kaže, prije minute otišao. Ili avion, prije minutu. Kako je neka ta minuta vrijedna. I ne možete je vratiti. Ako želimo razumjeti vrijednost jedne sekunde, upitajte onoga koji je upravo izbjegao nesreću. Kaže, za sekundu sam se spasio. Ili, ono kad kod nas u Bosanskom kažu, umakao sam za dva. Ono, tamo auto, imate one što snimaju iz auta, pa kako je Allah tako dao da još živi neko. Kad gledate, auto se prevrnulo i preskočilo ga. On ostao živ. A mi kad bi gledali ovako, nema šanse da, da se može spasiti. I kad ili autom negdje idete pa tamam za sekundu jednu Allah dadne da sve hajli protekne koliko znamo cijeniti i tu jednu sekundu. E sad dolazimo na kraju do stotinke. Ako želimo saznati vrijednost stotinke, upitajte onoga koji je osvojio srebrnu medalju na olimpijadi, a kasnije i za zlatne samo jednu stotinku. Vidjeli ste ono tamo kad im mjere, Subhanallah, kakva sekunda, nego kaže za tri stotinke ili za pet stotinki ili za petnaest. Dakle, više se ne mjeri sekundama, nego stotinkama. Zato je bitno, evo, svi ovi detalji koje smo večeras čuli, upućuju nas na to da je blagodat vremena ogromna blagodat kojom je Allah počastio ljudski rod i da momentom rođenja naše vrijeme se odbrojava i svaki dan kada prođe, prođe dio nas. Mi u stvari svaki dan umiremo. Ovaj dan danas, kad je prošao, kad je nastupio Akšam, ovaj petak koji je iza nas, zatvorio se list naše knjige petak i sad se otvara subota. Kad subota završi, zatvara se i taj list i nama će knjiga biti data na sudnjem danu. Dana toga i toga, u toliko i toliko si klanjao saba. Navakat. Ako nisi, navakat nego kad se probudio, opet će biti zapisano, ali nema onu vrijednost. Ako nikako nije klanjan, uf, uh, koji je to propus, subhanallah. Kad bismo mi rekli sutra u džamiji na Kalibunaru ko dođe na sabah namaz, dijelimo po hiljadu maraka. Ja mislim da bi večeras radili telefoni i sutra bismo ne samo punu džamiju imali, nego bi red bio tamo negdje do jajca, vjerovatno. Po hiljadu maraka da kažemo i manje, naravno i sto maraka, koliko bi tu bilo svijeta. A poslanik alihi salatu wasalam je rekao atel feđri, dva rekata sabahskog sunneta, hajrum mine dunja wa bolji su od dunjaluka i onoga što je na, njemu. Subhanallah. Ovo trebamo često ponavljati da bismo se budili na sabah. A zamislite te kolika je vrijednost sabahskog farza. Ne možemo ni dokučiti. I onaj ko klanja Saba uradi u tom momentu najvrednije što može čovjek na Dunjaluku uraditi. A onaj ko propusti Saba namaz u džematu, propustio je nešto što ne može nadomjestiti da živi čitav, da, da živi ne znam ti koliko na Dunjalu. Jer, jer taj dan više se ne može ponoviti. Taj datum kad prođe, to je nešto što ode u nepovrat. I ako tako razmišljamo, da je svaki dan za nas nova šansa i nova prilika i da nas on doziva. O sine Ademov, iskoristi me čineći dobra djela, jer ja ti se više neću vratiti do sudnjega dana. E onda ćemo biti puno brižniji, puno pažljiviji, puno ustrajniji i bolje planirati svoje vrijeme. Na kraju jedno pitanje zašto su muslimani danas u ovako nezavidnom položaju u kojem se nalazi? Da li zato što cijenimo vrijeme? Da li zato što držimo do nauke? Da li zato što držimo do termina? Da li zato što poštujemo kad se nešto dogovorimo da to i ispoštujemo? I da ne nabrajam dalje ili zato što upravo smo sve to napustili. Ja se nadam da će ova tribina, makar večeras, dati mali doprinos da od večeras još bolje cijenimo vrijeme koje nam je Allah dao, ovu ogromnu blagodat, da je koristimo za istinsko vjerovanje, za činjenje dobrih dijela, da ćemo se potruditi da u skladu sa svojim mogućnostima preporučujemo istinu i da preporučujemo strpljenje. Da nas Allah uputi na pravi put, učvrsti na njemu i usmrti na njemu. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.